Mm-hmm. Ella se loca cuando fuma marihuana. Quiere de la receta que le incluye esa nana. Ella se altera cuando tomo en mi cama. Ella se la loca, pero yo sé por qué llama. Hey, baby. la mamita. medita puesta para la cita, pa' frenarte lo ofreciste en la motito pa' solita. Señorita, quien creyera que es diablita, que en la primera cita te entrega toda esa totita. Así que dale, mientras tú me caber ven mamale, que te bicho que solito sobresale, que normal liricales. Ey, lleve acá a la zona pa' que para perrearla, paso a meterla, así que dale, dale, me dale, dale. que sean naturales, me gustan hechas, nos gustan hechas, que le gusten el también liricales, No gustan hecha, no gustan hecha, no gustan las yales, que sean naturales, No gustan hechas, no gustan hecha, que le gusten el también liricales, No gustan hecha, no gustan hecha. ella se loca cuando fuma marihuana. Quiere de la receta que le incluye esa ranana. Ah. Ella se altera cuando estamos en mi cama. hice se la loca, pero yo sé por qué llama. Hey, eh, baby, follow me. La pico está por ti, mami. En mi mente ya te di. Tikiti, Hey, baby, follow me. La pico está por ti. me bailan el tubo. Un maldito flow te lo juro. Puerta cierra, pastillas sin seguro. No te voy a soltar, te lo juro. Hey baby, follow me. La disco está por ti, pa' mí. En mi mente ya te di. tiki tikiti. baby, follow me.